Но затоа ќе го свртиме нешто внимание повторно во Евангелијето според Јован, петата глава. Застанавме кај 18-тиот стих, од каде што и ќе продолжиме. Мијатата сабота малку повеќе образложив каков бил Христовиот однос кон саботата, особено во светлина на овој настан, исцелението на парализираниот од Витезда, како и Христовата расправа со еврейските рабини кои што веднаш и го обвиниле заради тој случај, бидејќи се случил во саботен ден. Сега би сакал да нагласам еден друг аспект. Значи, кажав дека Христос, било кога сакал да ги одбрани своите ученици од вакво обвинение, например, кога тргале класија во сабота, било кога во случајов се бранел себе си заради исцелување во саботен ден, сакал да нагласи една вистина дека пред се Божите заповеди, Господовите заповеди, се благодатни. Тие се за наше добро, значи. И секој што е што што живее според Господовите заповеди, што е послушен на Бога, тој сам по себе е заштитен од многу зла кои што се случуваат во животот на другите луѓе. Значи, господовите заповеди се се за наше добро. Друго, бидеќи е тоа така, господовите заповеди се значи за човекот. Не се тоа некои бесмислени правила, со кои што Господ само сака да ја испитува нашата верност. Можеме да речеме дека забраната да се јаде од извесен плод во рајот била една таква чисто формална заповед, без некоја суштинска содржина, затоа што не постоеле отровни плодови или штетни дрва во рајот. И на тој начин чисто формална забрана имала за цел само да ја испита или да представува тест за верноста на човекот. Меѓутоа, сето друго што Господ го заповедал после падот во греф, има своја смисла, своја содржина. Тоа е за наше добро. Тоа е за наш благослов. Ако пак на господовите заповеди пристапиме адвокатски, со други зборови, бесмислено, како што е тоа случај со човечките закони, бидеќи човечката државна администрација и целиот правосуден систем, што луѓето го изградиле, се однесува како да е една вештачка интелигенција, како да имате работа со машина, со компјутер. Ако господовите заповеди ги третираме како само правна категорија или формално правна, и така сакаме да ги толкуваме, неизбежно ќе се случи тоа што веќе се случува во светот. Значи, ќе се случи, повикувајќи се на законот, да ја браниме неправдата, криминалот, неверството, гревот, а да ја газиме правдата. Тој го направиле евреите. Затоа Исус ја нагласил на вистина дека саботата, конкретно значи таа заповед, е создадена заради човекот, а не обратно. И колко е тоа едноставно, сватливо. Мнозина, кои што и не ја празнуваат саботата, на ист начин ја третираат како и оние кои што ја празнуваат легалистички. Значи, Мнозина не сакаат саботата затоа што мислат дека е тоа само некоја легалистичка установа, дека тоа само некоја бреме, нешто што ве ограничува, нешто што ви ги врзува рацете. Од тие причини не ја празнуваат. Значи, и тие не можат да сватат дека саботата е пред се благослов. што рече се Олгица, во тоа време не, некој од нас не разбира во комунизмот. Мегуто се многу добро разбира што значи во сабота да отидете на школа. Разбира дека е тоа проклество. Не мора да бидат верници за тоа, ако разберат. Тие сакаа слободна сабота. Како што и работничката класа сака слободна сабота. Зарем не сака? <laughs> значи, како може да го заборавиме оно што е поедноставно? Дека саботата е пред се благослов. Некои кои што погрешно ја третира и може би и ден денес ја третираат, може од тоа да направат проклество, да ја претворат во бреме, и на тој начин во нешто одвратно за луѓето. Но тоа не го поништува фактот дека саботата е пред се благослов. Дека неизе можеме да ја прифатиме, да ја празнуваме, да ја тратираме благодатно а не правно или јуридички. Сепак, правилата кои што ги споменавме, кои што јудаизмот ги официализирал и кои што подесно биле запишани и во Талмудот, биле формално правно, значи јуридички, тие биле закон кој што бил на сила и секој израелец требал да ги почитува тие правила. Со ги збори, кога Исус ги го отфрлил или го погазил правилото дека во сабота не смее да се исцелува, тој во очите на Синедрионот, во очите на другите евреи, изгледал како обичен престапник. Бидеќи нешто што важело како официјално правило, закон, потврдено и од Синедрионот, поставено од официјалните власти кои што биле надлежни за тоа, од така наречените законици, затоа така и биле наречени, значи тие луѓе имале власт да толкуваат, да го толкуваат законот и да одредат како треба да се исполнува истиот. И така да го поучуваат народот. Дали Исус, од причините кои што ги наведавме, кои што ги потрепил и со старозаветни примери, и со примерот на свештеничката работа во саботен ден, во храмот, дали Исус сакал да го погази официјалното правило од позиција на обичен израелски поданик, како да бил некој израелски протестант, кој што вели, јас не се слагам со вашето толкување, ова ваше толкување е погрешно и не треба да биде така, туку треба да биде вака. Дали Исус од таква позиција? Ние рекосме, Исус бил во право, кога саботата ја третирал така како што тој ја третирал. Исус бил во право кога исцелувал во тој ден. Исус бил во право кога му рекол на човекот да си ја земе својата постелка и да оди. Меѓутоа, сега сакаме да разгледаме еден друг аспект. Дали Исус постепил како протестант, како, например, Мартин Лутер, кога за официјалните верски правила во негово време, 16. век, поставени и официализирани од католичката црква, начало со папата, рекол ова не е така, ова не е точно и не треба вака да биде, туку треба вака да биде. Лутер бил во право за тоа што го застапувал. Папството било во криво по тие прашања. Меѓутоа, дали Исус бил сега исти случај како Лутер и било кој друг протестант кој што само се побунил против официјалните правила, прогласувајќи ги за погрешни, кои што треба да бидат корегирани или реформирани и работите да бидат поставени на вистинско место. Или пак, Христовата позиција е тука многу поинаква. Да се вратиме, значи, на Христовиот одговор. Исус го насочува фокусот на расправата со евреите. Од самата сабота на една друга тема, а во контекст на саботното исцелување. Значи, 16 стих вели, и затоа и децата го гонеа Исус и сакаат да губе, зашто тоа го врша во сабота. И прочитавме што Исус им одговори. Мојот отец до сега работи, или постојано работи, и јас работам. Реков, Христовет одговор на вистина изгледа како да уште повеќе сака да ги испровоцира своите обвинители. Но, Исус тука воведува нешто друго, еден многу друг, поинаков елемент. Една друга тема, сосема друга тема воведува тука, која што јудејците многу добро ја разбране, Затоа вели 18 стих, Затоа јудејците уште повеќе сакаат да го убијат. Навистина Христовиот одговор бил уште поголема провокација за нив. Но тие ја сватиле и новата тема која што Христос ја начнал во својот одговор, која е таа нова тема. Бидеќи не само што нарушуваше саботата, за тоа зборувавме мината сабота, туку и <coughs> извинам, и Бога го нарекуваше свој отец, правејќи се еднаков со Бога. Со други зборови, кога Исус им вели на евреите, мојот отец постојано работи и јас работам, Значи, во една прилика тој се повикал на Давид, како Давид го прекашил законот, поточно првосвещеникот Авијатра го прекашил кога на Давид му дал посветени лебови, што никој не смел да ги јаде освен свештениците. Или се повикал на свештениците кои што во саботен ден секоја сабота работат во храмот, па иеко работат не се виновни, не се прекршители на законот, затоа што нивната работа е оправдана, во саботен ден. Овој пат Исус не се повикува на никаков друг авторитет, ни на Давид, ни на првосвещеникот Авиатар, ни на свещениците во Стариот Завет, туку се повикува директно на неговиот Отец. Еве, тој работи. Еве Господ работи. Интересно, 80 стих не открива дека со тоа што Бог го нарекувал свој отец, јудеците сватиле дека со тоа Исус се изедначил себе се со него. Христовиот Отец бил богот кој што евреите го обожувале. И ако се секјавате предходната глава, Исус го потврдил тоа, дека евреите биле во право, што се однесува до тоа кого и како треба да го обожуваат. Вели, ние знаеме како, за разлика од самарјаните или другите народи, бидеќи спасението е од евреите. Еврејскиот Бог, како и секој Бог, како и секоја власт, била над законот. Самиот Бог кој што го дава законот, го дава за својот народ, кој што на сина и влегува под законот, станува поданик на старозаветната Божја држава или старозаветната израелска теократија. Бог е царот, Бог е државата во Стариот Завет. Израел е поданикот, слугата, граѓанинот, ако сакате речете. И се разбира, било илјада да пати, милион пати подворот да се биде поданик на Божиот закон, кога се биде роб, паганин во било која друга држава кај паганските народи. Но важно е, Бог не бил под законот, Бог е секојаш над законот. И секоја власт е над законот. Кога владините дзверки ке направат гужва во сообракеот, само за да помине некоја нивна лимузина по улиците, со тоа демонстрираат дека се тие над законот, дека сообраќајните правила не важат за нив. Исус сакал да им каже на евреите дека тој не настапува од позиција на обичен протестант, кој што се бунтува против официјалното правило што го воспоставил Синедрионот, а тоа вели во сабота не смее да се исцелува, едно од 39 забрани за саботниот ден, што јудеизмот ги востановил, туку постапил од позиција на законодавец. Кој бил законодавецот? Бог бил законодавецот. Во Израел Бог бил во теократијата. Бог бил и законодавната, и извршната, и судската власт. Кога Израел побарал цар, тогаш извршата власт му ја дал во рацете на смртен и грешен човек. Судската власт на ист начин преминала во рацете на смртен и грешен човек. Бидеќи како и во секое друго општество, како и во паганските народи, царот или кралот бил врховниот суд за било кој случај. Чија што одлука била конечна и не можела да биде обжалена во некоја повисока инстанца. Но Господ и тогаш, и кога имало цареви во Израел, и тоа лоши цареви, Господ и тогаш си останал законодавец. Барем законодавната власт била неговата, бедеќи законот цело време бил непроменет. Он истиот што тој го дал на Синај оно исто што е запишен во Моисеевите книги. Друга работа е што во христијанската ера некои човечки авторитети, макар и црковни, како, например, римскиот епископ, се прогласиле себе си за надлежни да можат да го менуваат Божиот закон. Тоа е веќе друга тема, за која што малку изборевме минатиот месец. Господ Исус себе си се прогласил за Божи син, Бога го нарекол свој отец и на тој начин тој во однос на саботата, како и во однос на законот воопшто, пред евреите настапил од позиција на законодавец, не од позиција на поданик кој што протестира се буни и не се согласува со некое официјално правило. Тој е законодавецот. Да видиме како на уште едно место е нагласена оваа Христова позиција. Еднаш Христос беше спореден со Мојсеј. Се секјавате каде? Прва глава. Законот беше даден преку Мојсеја. Вестината и благодатта дојдоа преку Исуса Христа. Дали знаете на кое друго место Христос се споредува со Мојсеј во Новиот Завет? И односно е спореден со Мојсеј. Евреите трета глава. Апостол Павле вели, затоа, браќа свети, учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвещеникот на нашата вера, Исус Христос. Пратеникот, овде значи, на изворниот текст е, во изворниот текст е апостол. Исус е наречен апостол. Како што во Првото Петро послание е наречен епископ. а овде и се разбира на многу други места првосвещеникот на нашата вера. Кој му беше верен на оној кој го поставил. Кој го поставил Исуса за првосвещеник? Бог, неговиот Отец. Единствена повисока власт од Христа бил Бог, бил неговиот Отец. Никој друг не бил поголем од Христа, освен Бог. Како што тој, тој самиот го рекол. Мојот отец е поголем од мене. Но евреите сватиле дека кога Исус Бога го нарекол свој отец, тој се изедначил со Бога. Што значи, Христовата позиција кон Бога не е иста како Мојсеевата. Што бил Мојсеј во однос на Бог? Мојсеј бил слуга. Мојсеј бил, како и сите израелци, поданик Божи. Бил слуга Божи. Се разбира, називот слуга Божи е многу чесен, многу славен. Многу е славно да се биде Божи слуга да се биде Божи роб, Божи поданик, а не да робувате и да слугувате на грешни и смртни луѓи. Да не зборим па за нив, лингури не видени. Најмногу што презирам во денешниот свет е политичар, и тоа не се срамам јавно да го кажувам. И парламентарна демократија. Лингурство невидено, секташтво невидено беспринципијалност до крајни граници. Не постои никаква доследност, никакви принципи. Све е чиста борба за интерес. Но да ги ставиме нив во калта во која што се наоѓаат. Исус бил верен на оној кој го поставил, вели Павле, како што и Мојсей во целиот негов дом, но Исус се удостоил со слава која што е поголема од Мојсеевата, вели третиот стих. Зошто била поголема од Мојсеевата? Колку што е поголема почита што ја има оној што го изградил домот, од почита што ја има самиот дом. Кој е поголем? Домот или тој што го изградил домот? Кукјата или тој што ја изградил кукјата? Четвртиот стих вели, зашто секој дом се гради од некого, а оној кој изградил се е Бог. И са петиот стих. И Мојсе му беше верен како слуга на целиот негов дом, на целиот Божи дом, за да го последачи оно што требаше да се соопшти, значи да биде гласноговорник, преко кога ќе биде даден законот и сите господови уредби. Но Христос е која позиција во шестиот стих? Христос како син е верен во Божиот дом. Ова е, само од овие два стиха може да се направи не проповед, но цела книга да се напише. За оправдание со вера. Христос е син. Дали е исто да почитувате, например, некои кралски закони како поданик или како принц? Да речеме, кралот има закони, што важат за да сите негови поданици. Дали е исто да биете поданик, кој што мора да ги почитува тие закони, и да биете принц, како принц да ги почитувате? Не е исто. Во што се состои разликата? Како поданик, вие морате да ги почитувате ако не кјотек. Просто кажа, вулгарно кажам. Затвор ли, смртна казна, било што. Но принцот дали има таква мотивација? Дали принцевите и принцезите почитуваат некои протоколи, кои што, кои што се дури по софистицирани, значи, тие дури имаат цела, цела програма, денот како треба да им изгледа, и нема тука многу мрдање лево-десно, Дали тоа го прават од некој страф да не им летне главата или, или постои една друга мотивација? Тие го прават тоа затоа што чувствуваат дека во имаат некое во себе имаат некое достоинство кое што го нема обичниот граѓан. Тој е син или таа е керка на кралот. И тој нема да прави нешто што не треба, не затоа што ќе му летне главата ако го направи, туку затоа што затоа што тоа за него не е достојно да го прави. Затоа што тој разбира дека тоа е понижување за него. Господ сака така да му бидеме послушни во новиот завет да го мразиме гревот, затоа што тој нас не валка, ја валка нашата чест. Затоа што тој ни е испод чест. Затоа што не одговара на нашето царско достоинство. Затоа што Господ во Новиот Завет сите верници, сите кои што се Христови ги прогласил за своји синови и керки, значи принцеви и принцези, и ги прогласил за царско свештенство. колко е поголема разликата во мотивацијата. Новиот завет е навистина слобода. Но новиот завет е таква слобода која што значи поголема послушност кон Бога отколку стариот. Бидејќи тоа е послушност заснована на односот што го имате со Бога, на вашата позиција во Божи очи, позиција на принц, на принцеза, на син и керка, а не на слуга, на поданик, кој што е под законот. Затоа Христос како син е верен во Божиот дом. Не како слуга, како син е верен. Негов дом пак сме ние само ако слободата и надешта со кои се фалиме ги запазиме до крај. Значи, ние не можеме да се фалиме со христијанската слобода, со новозаветната слобода, ако истата ја извалкаме со гревот. Зошто? Бедеќи во тој случај сме ја загубиле слобода. Не може да ја задржиме и новозаветната слобода и да уживаме во гревот, бидеќи вистина, вистина, ви вели Исус, тој што греши, му робува на гревот. Може да се биде принц и роб истовремено, може да бидете принцеза и робинка истовремено. Не може. Или сте син, или сте роб. Или сте керка Божија, или сте робинка истовремено и двете не може да бидете. Значи, Господ настапил пред евреите, пред Синедрионот и како законодавец од позиција на Божји син, во конкретниот случај кога предмет на дискусија била саботата. И тоа е она што евреите не можеле и не сакале да го поднесат. Зошто? бидеќи тие не сакале некој кој што во нивни очи бил обичен столар, кој што бил необразован, затоа што не поседувал диплома од нивните институции, затоа бил необразован, тој таквиот да се изедначува себе си со најголемата власт во Вселената, со Господ Бог. Но тоа била вистината. И од таа вистина зависи нашето спасение. Бидеќи ние никогаш нема да можеме да се оправдаме од позиција на робови и слуги, на некој што се под законот, што го чувствуваат како, како бреме, што се во позиција на робов, кој што мора да го исполнува законот. Туку ќе бидеме оправдани и благословени ако Бога го слушаме, го почитуваме од позиција на син и керка, од позиција на принц и принцеза. Значи, со новозаветното достоинство, кое што тој ни го дал, без никаква наша заслуга. Благодарение на неговата благодат и жртвата на неговиот син. Нека му е фала и слава вечно. Амин.